Det är vad jag ser, här i farstun Trots att det var ju ner till bastun Trots att det var ju ner till bastun Som tanken ville vandra allra först Då jag kände mig minst och störst då jag kände mig minst och störst Följer med hem till utom jorden En plats som tar dig på orden Där allting skiljer sig Från hur det är just hemma hos dig Allt och liv inte till finns i köket Kan du ursäkta det enorma stöket? Kan du ursäkta det enorma stöket? Det är faktiskt en sorts som brinner på G. Men det tar nog ett tag sen ni får se Ja, det är faktiskt en sorts som brinner på G. Men det tar nog ett tag sen ni får se hem till runt jorden. En fast som tar dig på orden. Där allting skiljer sig från hur det är just hemma hos dig. Vinden kunde sett alldeles fantastiskt ut. Men nu vill jag bara brista ut i ett tjut. Men nu vill jag bara brista ut i ett tjut du inte håller med som en att hörmäklare så är det bara att slå dig ihop med en jägare. Så det är bara att slå ihop dig med en jägare. Följ med hem till utom jorden En plats som tar dig på orden Där allting skiljer sig Från hur det är just hemma hos dig